أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم تسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا فاجعل اللهم أمورنا سهلا سهلا اللهم يسر لنا الخير اللهم اختم لنا بالخير واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه Zahvala dragom gospodaru koji nas je počastio mjesecom Ramazanom i dao nam da budemo od onih koji oživljavaju sunnet Muhammeda sallallahu alaihi sallam klanjajući teravije učijeći i prisustujući mu kabelama Gospodaru naš molimo te da nas počastiš svakim dobrom i olakšaš nam činjenje svakoga dobra jer zaista ništa nije lahko osim onoga osim onoga što ti ne učiniš lahkim. Salavat salam tvojom miljeniku Muhammedu, njegovoj časnoj s plemenitim ashabima, neka je mir i spas na sve one ljude, muškarci i žene, mlade i stare, koji pokušavaju u svojim životima živjeti objavu Kur'an i živjeti sunnet Muhammeda sallallahu alaihi Na samom početku večerašnjeg druženja prije iftara. Zamolit ću vas onako kako smo uobičajali. Vi znate da pokušavamo raditi na tome da, da odgajamo sebi. Ne zna vrijednost onih koji vrijede osim onaj koji vrijedi. Ako hoćeš da vrijediš moraš znati i priznava drugim ljudima da vrijedi. I onda to mi manifestiramo tako što uvijek prije svake halke, prije svakog druženja sa hadisom Resulullah sallallahu proučimo Fatihu ili se sjetimo dovom imama Buharije čiju, čiju hadijsku zbirku čitamo. Ridajem ilah il fatih. Prva i druga trećina evo mjeseca Ramazana gotovo da su iza nas. I Allahovo je davanje nama vjernicima i vjernicama da nas mjesec Ramazan podsjeća na ono što bi u biti trebao biti naš život Ljudi kažu prošla je prva trećina Ramazana. Dosta nas smo već ispratili sigurno prvu trećinu svoga života. Pa kad kažemo prošla je druga trećina, ima nas mnogi koji smo već prešli 40 50 godina. Prošla je druga trećina. Ljepota darivanja gospodara jeste to što je kratak je život umeta Muhameda sallallahu Ja sam na hudbi u petak govorio kako je Musa a.s. prošao pored žene koja je plakala na mezaru svoga sina pa je pitala zašto plačeš? Kaže plaćem za sinom, umro je mlad. Kaže koliko mu je godina bilo? Kaže 120. Pa kaže Allah ti se smilovao koliko ti godina imaš? Kaže 140. Kaže da te obavijestim, kaže njoj Musa a.s. o umetu posljednjeg poslanika Muhammeda sallallahu koji će u većini živjeti između 60 i 70 godina. Šta bi im ti preporučila? Šta bi im ti, ono što mi kažemo, u vesijet, u vesijet kazala? Tada je ona rekla, neka ne grade kuće, tu će brzo proći. Allah je iz milosti svoje nama dao mjesec Ramaza. Mjesec kada je sve što činimo od dobra puno vrijednije nego u drugim mjesecima. U ovome mjesecu je Lejletul Qadr noć koja vrijedi više od 80 godina, više od 80 godina nečijega života. Neko u toj noći podigne svoje ruke, iskreno zamoli gospodara, Allah Đelešanuhu mu dadne vrijednost života koji je 80 godina. Započeš prije hadisa kojeg čitamo 11. poglavlja u knjizi o abdestu. Jedan hadis Rasulullaha koji bi dobro bilo da dok budete teraviju klanjali da malo razmišljate. Bilježi ga Tirmizi Inna lillahi utaqa'a Zaista Allah u svakoj noći Ramazana, fi kulli lejle, u svakoj noći mjeseca Ramazana ima svoje robove koje on oslobodi vatre. Pazite, to kada kaže poslanik sallallahu alaihi sallam, to znači bez obzira šta se dešavalo do kraja tvoga života. Ako si u toj noći bio jedan od sretnika i gospodar rekao, ovaj moj rob je od stanovnika žene, To se više ne mijenja. Pazi, mi znamo da plemeni čovjek kad ti nešto pokloni, nema šanse da će on reći daj nazad, to je moje. Kako onda koji je ekremul ekremin, najplemenitiji gospoda? Kako on? On kada jednom svome robu kaže oprošteno ti. Subhanallah. Onda sigurno njegov život bude pun pokornosti gospodaru, predanosti njemu. Molim vas, dok treba, treba koncentracije, razmišljaj o tome, gospodaru, je li ovo moja noć? možda nije zadnja trećina noć, znači, ovaj, mjeseca Ramazana. Evo, polovini, još uvijek smo na polovini, ali prelazimo, nema. Prelazimo, gotovo. Drugu trećinu smo već prešli. 11. poglavlje Babu la yustakvalu qiblatu bi rajitina u bevu. Kaže Imam Buharija u nastavu poglavlje ne treba se okretati prema kibli prilikom obavljanja velike ili male nužde. Illa indal bina, osim ukoliko si u ograđenom mjestu, to je u WC-ima, kako smo mi danas džidarin poput zida ili nečega sličnog. Ono što nam u startu ovaj naslov govori, jeste to, mi volimo sve poslanike. Od Adem ali Salama, Musa, Nuha, Ibrahima, Ismaila, Ishak, Isa, pegamer. Međutim, Muhammed sallallahu alaihi ve možda je jedna od, jedna od najvećih potvrdi njegovoga poslanstva upravo to što je ostavio cjelokupan život, sve detalje, do toga kako čovjek treba se ponašati u u tom stanju kada obavlja svoju fiziološku potrebu. Ovdje ovo poglavlje nas uči o hurmetu kabi. Ne treba se okretati licem niti lijeđima prema, prema prema u kible, niti treba prilikom obavljanja velike ili male nužde to učiniti Hadis ide ovako i to je 144. hadis. Hadesena Adem, kala hadesena ibn Ebi Zib, kala hadesena Zuhri, an Ata ibn Jezide Lejsi, an bi Ejub Al-Ansari. Prenio nam je Adem od Ibn Ebi Ziba, od Zuhrija, od Ata ibn Jezida Lejsi, od Ebu Ejub Al-Ansari, to onaj znameniti ashab Rasulullah za kojeg vi svi znate, ja mislim da je ukopan pod zidinama Konstantinopolja. Jer kada je Resulullah wasallam najavio da će vojska muslimanska ići na Konstantinopol on je proučio dovu da bude od njih. I bio je u dubokoj starosti i preselio je pod zidovima Konstantinopolja. To je isti onaj plemeniti ashab za kojeg se vezuje da je Resulullah wasallam kod njega u kući odsio. Kada je došao. I onaj, on je inače rođak Resulullah wasallam po majici. I kada je Resulullah odsio kod njega u kući, Hazreti Ebu Ejub je rekao, Boži poslaniće, kuća je dva sprata, gdje bi ti volio da budiš? Na donjem ili na gornjem spratu? Pa je Resulullah rekao, Ebu Ejub men dolaze gosti, pa da te ne uznemiravaju, ako sam gore, moraju prolaziti. Pusti mene da budem u prizem Kaže, njemu je to bilo teško. Međutim, rekao je kako ti voliš Boži poslanić. Kaže njegova Hanuma, nisu to veliki stanovi bili i tri sa tri. Kaže, Ebu Ejub od trenutka kada je Resulullah ušao u naš onaj kuć dok nije sagrađena džamija i pored džamije sobičak u kojem je bio Resulullah sa, sa svojim hanumama kaže do tog trenutka Ebu Ejub nikada nije hodao sredinom sobi kaže sve bi ga vidjela kako ide čoškovi i to nije farz to nije obavez pita ga Hanuma što hodaš stalno čoškovima sobi što ne hodaš sredinom Kaže, tako mi Allaha, stid me da moja noga bude iznad glave Rasulullah. da moje stopalo bude iznad glave Rasulullah. Kaže, znalo se desiti, nije imao osim jedne, jednog ogrtača. Kaže, Hanuma i on zajedno prospu neku vodu i kaže, on da ne bi procurlo, jer nisu toliko danas. Odmah bi procurlo, palo bi, pala bi voda, onaj, dole. Odmah bi, kaže, skinuo bi sa sebi i onom, svojim bi ogrtačem tu vodu pokupio jedan od velikana odgoja, preselio je u prošlom stoljeću, uvijek je govorio Ebu Ejube, tako mi Allaha, ja tebe volim. Kad su ga pitali zašto, kaže zbog ovoga. Zato što je imao edeba sa Resulullahom sallallahu Zbog toga ga volim. Allah dragi dan je da preseli u Istanbul i da ga ukopaju pored Ebu Ejuba Elensari. I ulemena zato uči Men sadakama Allah sadakahullah Onaj koji je iskren sa Allahom Allah njegovu iskrenost potvrdi Samo treba biti iskren Nemoj da lažiš Budi iskren sa stvoriteljem. Ebu, kad čitav život govorio Ebu Ejube volim te, Ebu Ejube volim te. I davanja mimo njegove zemlje u putu presali u Istanbulu i na dženazumu preko deset hiljada ljudi doći I ukopaju ga gdje? Kod Ebu Ejuba Alansari. Kaže Hazreti Ebu Ejub Ansari kala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam Iza eta ahadukum ulgait fela yustakveli l'kibla Vela wala yuvalliha zahrahu šerripu wa Kada jedan od vas hoće obaviti veliku nuždu neka se ne okreće licem svojim prema kibli niti svojim leđima nego idite prema istoku i prema zapadu. Zašto? Jer Medina gdje je Resulullah s.a.v. govorio nalazi se na sjeveru. Znači, na, na, jugu se nalazi šta? Meka, Kaaba. I zato kaže Resulullah, nemojte do prema, prema jugu. Nego idite istočno ili idite zapadno, okrenite svoja lice. I vi gledate, ako uđete u starije bosanske kuće, građene prije kraja 19. stoljeća, ne možeš ni u jednoj naći da je da je WC okrenut prema, prema kipu. Uvijek je na drugu stranu. Znači da se ne okrene ni leđima i da se ne okrene, okrene lice. Ovo, ovaj sad detalj me podsjeti na jedan kuranski ajet. Kaže gospodar, vi znate da je jedan od glavnih zadataka nas u Ramazanu da razvijamo takvalu, da razvijamo svijest o stvari. U jednom kuranskom ajetu gospodar kaže Zalike wa men yu'azzim Allahi fa innaha min Kaže to je, pa onaj ko stvari koje Allah, kojima je Allah dao težinu, kojima je Allah dao značaj, ko te stvari bude veličao, to je zaista takvaluk u njegovom srcu. Ovaj, ovaj hadis nas uči da čak odnos prema Beitullahu, prema Kjabi, ako smo daleko, hiljadama kilometara, da nastojimo, da u, svoje, u svom ponašanju to bude prisutno u našim srcima. Jedan od velikana pitali su ga, ka, šta misliš, zašto te Allah tako počasti? Čak mi je i doba bila primljena. Kaže, jedne prilike našao sam papir na kojem je napisano Allah. I je bilo da neko nogama svojim stane na taj papir gdje je napisano ime našeg gospodara. Allah. I kaže, te noći sam usnio. Uzeo sam, kaže, taj papir, podigao ga i namirisao ga. I stavio ga na polcu. Te noć sam usnio glas, gospodar je rekao, onako kako si robe moj, moje ime podigao i namirisao ga je, tako ćemo i mi spomin na tebi lijepim učiniti. I to je jedan od velikana, zove se Bišar al-Hafi, kogod njega zna, to je velikan bio. Svi ga po dobru spomin Ovaj hadis Rasulullah sallallahu alaihi sallam također uči nas da i prilikom gradnje, a među vama ima oni koji će ako da biti arhitekti, obratimo pažnju na to. Naravno, ukoliko se ne može. Vidjeli ste da imam Buhari u naslovu rekao, osim ukoliko je ograđen prostor. Ukoliko nije otvoreno. Znači, kad je otvoreno, onda je, onda je pokuđenije. Ako je zatvoren prostor, onda je drugačije. Ali inače, u principu, treba onaj naš islamijet, hvalu da se pokaže i u tim aspektima, i u arhitekturi. Pa kada kažu ko je ovo projektovo, kaže to je čovjek musliman, pa zašto je okrenuo ovako toalet? Okrenuo je zato da ljudi se ne okreću lice niti leđima prema ti. Ovo je, alhamdulillah, treći iftar koji smo organizirali. Da Allah, dragi, nagradi. I ovaj, zaista vas molim, pručite dobu mi skupimo, znate, iza ubacimo onaj sanduk koliko ko može za iftar, ali uvijek ima nedostatka u, financijama. Tako mi Allah stidme reći da ljudi koji daju neće da se spominju. Ali sjetite ih se u doma. Nije nešto obila ništa. Ali ono što, što, na, što je meni bitno jeste, alhamdulillah, da držimo kontinuitet. Da se družimo. Dovoljno kada jedan od vas dođe da obavi nuždu, neka se ne okreće lice niti leđima prema kim. To je hadis Rasulullah sallam, koji u čitavoj prošloj hepti možda sam samo ovaj hadis Rasulullah čuo. Ovo je prilika. Kaže jedan pjesnik Allah mu se smilovao, zaista su oni koji se druže sa hadisom Resulullaha. Oni su, kaže, porodica Resulullaha. Zašto? Jer ako se nisu družili sa njim, druže se sa njegovim uzdahom. Resulullah kad je ovo rekao, njegov uzdah je potekao. Molim vas, pručite dovu za ljude. To je jedna stvar. Druga stvar koja, još ako Bog da imamo, Hafiz Amar i baš organizirali i zadnji, sljedeći četvrtak, ako Bog da imamo isto iftar. Ja bih vas zamolio isto, prijavite se, dođite ovaj put, preko, sto, preko 120 imamo prijava. Koliko nas bude, kako kažu kod nas, dječelja nije tijesna kuća nije tijesna, ovo je božija kuća. Kaže jedan tjesnik tako mi je Allaha vrh igle ako sam sa hbavima širok mi, ako sam s dušmanima da me u pustinu baciš način, tijesno mi. Alhamdulillah, ima evo dovoljno prostora, malo strpljenja i nije onaj, bilo je nekih prijedloga da, da još smanjimo, ali eto jedna porcija hrane, jedan kolač, malo sok. Ja ne mislim da možemo skromnije. Jedino, ja kažem, jedan od mojih učitelja, profesor je bio radio sa najmučnijim sinovima Damaska. To su milijarderi. On oni je namjerno tjeruo desetak, desetak dana da iftare samo rižu i kiselom mlijeko. Ja kažem jedino da skuham u tabačkom rižu i kiselom mlijeko i da jedim. Zašto? Jer su oni navikli na obilne sofre. Pa kaže nemojte, naviknite sebi da možete i na, i na riži, na kiselom lijeku. I oni izomnije na iftar kod sebe i onaj bude i iftar riže i kiselom lijeku I znaju na šta idu. I opet dođu. To je, to je ono. Pazite, čovjek u, u bit čini najviše ono što voli. I zato kada je Resulullah sellem učio dovu, učio je dovu Allahumma habib al iman gospodaru učini nam lijepim da zavolimo iman, jer čovjek ne čini samo ono što razum vodi više čini ono gdje ga srce vodi i zato na hadis Rasulullah ja ga najviše vidim s.a.v. na zaista Allah daje dunjaluk onome koga voli i onome koga ne voli a kaže Resulullah s.a.v. Allah daje vjeru samo onome koga voli to nek vam bude napad. Ova dva hadisa Resulullah, onaj prvi što sam spomenuo, svake noći ima oni koji Allah oslobodi od vatri. Kad te jednom oslobodi, a to mogu da stanovnik džennet. I drugi, Allah daje vjeru ono, onaj dunjalu onome koga voli i onome koga ne voli. I repotu, i položaj, i metak, sve bilo što u dunjalu. Ali vjeru daje samo, samo onome koga voli. Prije dove, još jedna napomena, naši ahbabi, na čelu sa ovaj, Amarom Makićem radi jednu akciju sa sa IHH, koliko sam ja razumio onim ljudima, mislim da je to organizacija koja je u gazu dostavljala pomoć, to, to je ta ista, prave jednu akciju za pomoć, za pomoć Somali. On ima kod sebe neke kao bookmark, je za, za označavanje u, onaj, u knjigama, po dvije marke to onaj, če, kod njega može ko hoće da uzme jednu, dvije, pet, koliko. Znači to je da, da čovjek dadne svoj doprinos koliko može. Ja bih vas zamolio ko može, može kod Amara i kod djevojaka isto gore neka od sestara onaj donijela. Ja molim gospodara, ako Bog da da vas nagradi što ste došli. Ja ću vas ostaviti ako Bog da, pošto je onaj, imam obavezu na drugom mjestu, večeras u Begovoj džami imam pred, onaj obraćanje, pa onaj, zamolio bih vas, evo odazovite se, dvije marke nije puno, evo Hanuma i ja, meni je Hanuma tu, mi ćemo uzeti odmah ovih pet, onaj, pa ćemo, ako Bog da podijeliti, to ima koji su u prvom sav. Burite. Idite, pošto ti se najviše zahmetiš. Evo. Ti pošto se... Enes. pa Da proučimo do A'udhu billahi min shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa tam taslima ala sayyidina wa nabina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Gospodaru naš počasti nas, nemoj nas poniziti. Gospodaru naš oprosti nam grijehe, nemoj nas kazniti. Gospodaru naš učini nas da budemo od onih od kojih si ti primio mjesec Ramazan. Gospodaru naš učini nas da budemo od onih koji si ti oslobodio od vatri. Gospodaru naš počasti nas lijepim ponašanjem. Gospodar naš počasti nas lijepim ponašanjem. Gospodar naš počasti nas lijepim ponašanjem. Gospodar naš milost tvoj molimo pa nas ne prepusti samima sebi nikoliko treptaj oka. Gospodar naš oprosti nama i roditeljima našim. Gospodaru naš oprosti braći i sestrama i onima koji su prisutni i onima koji su odsutni. Gospodaru nagradi svakoga onoga koji je doprinio da ihtar imamo u tabačkom mešti Gospodaru naš počasti nas proživljenjem u društvu svoga miljenika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Gospodaru naš počasti nas da kada se njegovo ime spomene da na njega salavat uvijek donosimo. Gospodaru naš jedno djelo nije malo ako ga ti primiš, pa te molimo da naša dobra djela primiš. Gospodaru naš nijedno djelo nije veliko ako ga ti odbiješ, pa te molimo da jedno naše dobro djelo ne odbiješ. Gospodaru naš molimo te najvećim imenom Tvojim da nas počastiš džennetom i svakim dijelom koji približava džennet. Gospodar, nas zaštiti nas od vatri i svakog djela koji približava vatri. Gospodar, nek naš susret bude mu barek i nek naš rastanak nakon susreta bude mu barek i neka ne, među nama niko nesretan ne bude. Subhane rabike rabbil izzati amma yasifun wa salamun muslimin rabbil alamin al-fatih.